قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب سمع enyi وجوانكم wangu Mcheni Mola wenu mlezi, wale wafanyao wema katika dunia hii watapata wema. Na ardhi ya Mwenyezi Mungu ni kunjufu. Hakika wenye subra watapewa ujira wao bila hisabu. Qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlishan lahu ad-din wa umirtu li an akuna al muslimin. Sema Hakika mimi nimeamrishwa ni muabudu Mwenyezi Mungu kwa kumsafishia dini tu. Na nimeamrishwa niwe wa mwanzo wa Waislamu. kul inni akhafu in asaitu rabbi adhaba yawmin adhim. Sema, hakika mimi ninaogopa adhabu ya siku kubwa nikimuasi Mola wangu mlezi. قل الله أعبد مخلصا له ديني Sema, Mwenyezi Mungu tu na muabudu kwa kumsafishia yeye tu dini yangu. فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ala dhalika huwa alkhusranul mubin basi nyinyi abuduni mpendacho badala yake yeye sema hakika waliohasirika ni wale waliojihasiri nafsi zao na hali zao siku ya kiyama tambueni kuwa hiyo ndiyo hasara iliyo dhahir lahum min fawqihim dhulalun minan nari wa min tahtihim dhulalun ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون Yatawekwa juu yao matabaka ya moto na chini yao matabaka. Kwa hayo Mwenyezi Mungu anawahofisha waja wake, enyi waja wangu, nicheni mimi. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد Na wale wanaojiepusha na ibada potovu na wakarejea kwa Mwenyezi Mungu watapata bishara njema basi wabashirie waja wangu. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب ambao husikiliza maneno wakafuata lililo bora yao. Hao ndio aliowaongoa Mwenyezi Mungu na hao ndio wenye akili. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار Je, yule mwenye kustahiki hukumu ya adhabu, je, wewe unaweza kumwokoa aliyomo katika moto? لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد لكن واليوم Mola واو mlezi وتبتغروفا زي لزوجين juu يغروفا chini yake hupita mito ndiyo ahadi ya Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu havunji ahadi yake alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an fasalakahu yanabi'a fil ardi thumma yukhriju bihi zar'a thumma ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب Je, uoni kwamba Mwenyezi Mungu ameteremsha maji kutoka mbinguni kisha akayapitisha kwenye chemchem katika ardhi kisha kwa maji hayo akatoa mimea yenye rangi mbalimbali kisha hunyauka ukaiona imekuwa kimanjano na kisha huifanya mapepe bila shaka katika hayo upo ukumbusho kwa wenye akili Allahu akbar Allahu akbar La nabii sema kwa kufikisha ujumbe unaotoka kwa Mola wako mlezi enyi waja wangu mlioniamini jikingeni na ghadhabu za Mola wenu mlezi mwenye kutenda mema atalipwa mema duniani kwa kusaidiwa na akhera kwa pepo wala msikae katika unyonge kwani ardhi ya Mwenyezi Mungu ina wasaa na subirini kwa kufarikiana na nchi zenu na wapenzi wenu Kwani hakika Mwenyezi Mungu walipa wenye kusubiri ujira wao mara siyoingia katika hesabu za wanaohesabu. Sema, mimi nimeamrishwa nimwabudu Mwenyezi Mungu kwa kumsafia ibada yangu, isiwe na shirki ndani yake wadaria ya kujionyesha kwa watu. Na nimeamrishwa amri iliyotokana naye mtukufu, amri ya nguvu ya kwamba niwe wa mwanzo wa kufuata amri zake. Sema, mimi naogopa adhabu ya siku kubwa yenye vitisho, ikiwa nitamwasi Mola wangu mlezi. Ewe Muhammad, waambie ninamwabudu Mwenyezi Mungu peke yake na ibada yangu haina shirki wala ria. Na nyinyi ikiwa mnaijua njia yangu na hamnitii, basi ni mpendacho badala yake yeye. Waambie hakika wenye kupata hasarani wale waliojitupa kwa upotovu wao wenyewe na wakawatupa hali zao kwa kuwapoteza wao siku ya kiyama. Ama hakika kupotoka huko ndiyo hasara iliyotimia na iliyodhahiri. Hawa waliohasirika watakuwa na matabaka ya moto yaliyorindikwa juu yao na chini yao hali kadhalika. Kwa namna ya adhabu hiyo ndiyo Mwenyezi Mungu anawahadharisha waja wake, enyi waja wangu, basi yaogopeni mateso yangu na wale wanaojitenga na masanamu na mashetani wasiyakurubie na wakarejea kwa Mwenyezi Mungu katika mambo yao yote wanayo bishara tukufu katika muhala mote basi yewe Muhammad wape bishara nzuri waja wangu wanaosikiliza kauli na wakaifuata iliyo bora na yenye kuwaongoza kwenda katika haki hao tu si wenginewe ndiyo Mwenyezi Mungu atawafikisha kwenye uongofu na hao tu si wenginewe ndio wenye akili zilizonawirika. Je, unaweza kuningilia katika ufalme wangu iliyokwisha pita juu yake hukumu ya kumwadhibu? Je, wewe unaweza kuizuia? Unayo nguvu hiyo wewe? Je, unaweza kuokoa na moto baada ya kuishawathibitikia? Lakini wenye kumhofu Mola wao mlezi watapata vyeo vya juu peponi na majumba yake ya fahari yenye kupitiwa chini yake na mito. Hiyo ni ahadi ya Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu haendi kinyume na ahadi yake. Ewe usemezwaye, huoni kwamba Mwenyezi Mungu ameteremsha maji kutoka mbinguni, akayapitisha kwenye mito na chemchemu za katika ardhi. Kisha kwa maji hayo akaotesha mimea ya namna mbalimbali. Kisha baada ya kustawi kwake hiyo mimea ikayabisika ukaiona imekuwa rangi ya manjano baada ya kustawi kwake. Kisha akaifanya imevurugika na kukatika vipande vipande. Hakika kutoka kwenye hali moja na kuingia hali nyingine ni mazingatio kwa wenye akili wilika. Huku kuzunguka maji katika maumbile kutoka mbinguni na kufika kwenye ardhi na huko yakaenda chini na kutimbuka katika chemchemu hakukuwa kunajulikana kabla ya katikati ya karne ya nane tangu kuzaliwa Nabii Isa alayhisalam. Fikra iliyozagaa kabla ya hapo ni kuwa maji ya chemchemu na mto yanatimbuka kutoka chini ya ardhi, kutoka kwenye mashimo na visima katika vina vya bahari.